ragu baina an adkhula fi mawdu'i al-amn li itmamih antara memasuki atau melanjutkan pembahasan tentang rasa aman wa baina an abda al-kalama an ayatin sami'naha fi qira'ati imamina fi shalah atau saya ingin memulai untuk membahas sebuah ayat yang kita dengarkan tadi imam membaca ayat tersebut di dalam salatnya lakinni akhsha idza dakhaltu fil kalam 'alayha akan tetapi saya khawatir kalau saya masuk ke pembahasan tentang ayat yang dibaca tersebut an yabqa an ta'khudha al waqta kullah maka itu akan mengambil seluruh waktu thumma yata'ajjal mawdu' al amn waqad intahal waktu. lalu kemudian diakhirkan pembahasan tentang rasa aman sementara waktunya telah selesai wa ana uhib an usharik ikhwani ma yadur fi nafsi dan saya ingin uh, menjadikan ikhwan ko juga turut serta bersamaku tentang apa yang aku rasakan di dalam diriku wa jam'an bainal maslahatain maka untuk mengumpulkan kedua kemaslahatan ini أتم ما يتعلق بالأمن على وجه الاختصار والإشارات الخفيفة maka saya akan menyempurnakan pembahasan tentang rasa aman secara ringkas dan menyebutkan isyarat-isyarat yang ringan tentangnya. ثم إن شاء الله نعود إلى الآية. Lalu kemudian setelah itu kita kembali untuk menjelaskan tentang ayat tersebut. تقدم معنا أن أسباب الأمن شرعية ومادية. dan telah lalu kita telah menerangkan bahawa sebab-sebab terwujudnya rasa aman ada yang bersifat syar'i ada pula yang bersifat duniawi ونجد كثيرين يتحدثون عن الامن dan kita mendapati sekian banyak dari manusia mereka membahas tentang rasa aman tersebut وربما الفوا فيه الكتب والرسائل dan terkadang di antara mereka ada yang menulis karya-karya risalah dan karya-karya tulisan tentang perkara ini. Walakinni sa'atahaddatsu 'anil amr 'anil amni bi tariqatin tarakuha. Akan tetapi di sini saya akan membahas tentang rasa aman tersebut dengan cara yang mereka justru meninggalkan metode tersebut. Illa man rahimallahu minhum kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Wa qalilun mahum dan sungguh sedikit di antara mereka. Fataraku hadhihi al-umur imma jahlan maka mereka meninggalkan perkara-perkara ini apakah disebabkan karena kejahilan wa imma lima'arib ukhra atau disebabkan karena ada faktor-faktor yang lain. Wallahu yatawalla sarairu ibadihi wa dhawahirahum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai apa yang terdapat di dalam diri setiap hamba yang zahir demikian pula yang tersembunyi. Sa'adhkuru ba'd al-asbab asy-syar'iyyah al-'ammah. Saya akan menyebutkan sebagian dari sebab-sebab syar'i yang bersifat umum. Al-awwal yang pertama iqamatu tauhidillah tabaraka wa ta'ala fil nufus menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa-jiwa manusia. Ar-rijal wan nisa, baik dari kaum lelaki demikian pula kaum wanita. Kulluhum yas'auna fi iqamati tauhidillah fi anfusihim. Mereka seluruhnya berupaya untuk menegakkan tauhid di dalam diri-diri mereka. Wa aqwalihim wa af'alihim. Demikian pula dalam ucapan dan perbuatan mereka. Qala Allah wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman maka mereka itulah yang akan meraih rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه telah disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu لما نزلت هذه الآية أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ketika ayat ini turun maka para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam خائفين وجلين dalam keadaan mereka takut dan penuh kekhawatiran قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه Lalu mereka bertanya wahai Rasulullah siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya ay bidzunub wal ma'asi yaitu dengan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa dzakum maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan itu yang dimaksud di dalam ayat tersebut alam tasma'u qawla al-'abd as-salih yani luqman tidakkah kalian mendengarkan ucapan seorang hamba yang saleh yaitu luqman Inna syirka la zulmun azim. Ketika beliau mengatakan sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar. Fa idza amanta wa tawahhadta Allah azza wa jall maka apabila engkau beriman dan engkau mentauhidkan Allah azza wa jall kunta fardan aw kuntum jama'ah fi ad-dawlah fi balad apakah engkau sebagai seorang individu atau engkau sebagai bagian di dalam masyarakat sebuah negara فإن هذا أعظم سبب للأمن maka sesungguhnya ini merupakan sebab terbesar yang mewujudkan rasa aman itu في الدنيا وفي الآخرة dalam kehidupan dunia demikian pula dalam kehidupan akhirat فالأسباب الشرعية تبحث عن الأمن في الدنيا والآخرة maka sebab-sebab syariah sebab-sebab yang disyariatkan itu senantiasa membahas tentang sesuatu yang akan mewujudkan rasa aman untuk kehidupan dunia demikian pula kehidupan akhirat lianna syariat Allah ja'at li masalih al-ibad fi dunya wa fil akhirah sebab syariat Allah Subhanahu wa taala ini datang untuk kemaslahatan hamba-hamba dalam kehidupan dunia demikian pula di akhirat وعلى قدر نقصك من إيمانك وتوحيد الله يكون نقص الأمن والهداية maka sesuai kadar dari keimananmu semakin berkurang keimananmu dan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan berkurang pula rasa aman yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu wa huna su'al maka di sini ada sebuah pertanyaan hadha sababul azim min asbabil amn ini sebab yang besar sebab yang agung di antara sebab-sebab rasa aman hal husuluhu khas bil hukumat apakah teraih atau terwujudnya rasa aman tersebut hanya merupakan kekhususan yang terjadi untuk para pemerintah au huwa sababun li'umumil mukallafin ataukah ini merupakan sebab yang mewujudkan rasa aman yang bersifat umum kepada siapa saja dari kalangan manusia yang diberi beban untuk menjalankan syariat al-jawabu wadih maka jawabannya jelas ra'aituhu fi ibtisamatikum Aku melihat dari senyuman-senyuman antum anna hadha as-sabab yukhatabu bihi jami'ul mukallafin. Bahwa sebab ini itu diarahkan kepada seluruh orang-orang yang dibebani untuk menjalankan syariat. Min huna nakhruj bi taqsimin jadid. Maka dari sini kita akan keluar untuk membuat sebuah pembahagian yang baru وهو أن أسباب الأمن قسمان من جهة الفاعل والمخاطب bahwa sebab-sebab yang mewujudkan rasa aman itu terbagi menjadi dua apabila ditinjau dari orang yang melakukannya si pelaku demikian pula orang yang diarahkan kepadanya syariat tersebut Al-qism al-awwal 'umum al-mukallafin ana wa anta Yang pertama bahwa keumuman mukallaf yaitu keumuman orang-orang yang diberi beban untuk menjalankan syariat aku demikian pula kalian Ar-rijal wan nisa' baik kaum lelaki demikian pula kaum wanita al-muta'allimun wal-juhal apakah orang-orang yang menuntut ilmu yang berilmu demikian pula orang-orang yang jahil wa kullu fardin fi hadha al-mujtama' al-muslim setiap individu yang ada di dalam negara dalam uh, dalam masyarakat muslim al-qism ats-tsani jenis yang kedua ma kana mukhtassan wa mukhataban bihi al-hukkam wa ulata al-umur yaitu rasa aman yang khusus diarahkan kepada para penguasa dan pemerintah مثل تطبيق الشريعة seperti dalam hal menerapkan syariat وخاصة إقامة الحدود dan lebih terkhusus lagi dalam hal penerapan hukum-hukum had فتجد أصحاب المآرب السياسية dan maka engkau mendapati orang-orang yang mereka memiliki tendensi-tendensi politik wal jamaat al-islamiyah al-hizbiyah al-siyasiyah dhalla jamaat al-islamiyah al-siyasiyah dhalla demikian pula jamaah-jamaah yang mengatasnamakan Islam yang mereka turut berpolitik yang mereka itu terjatuh dalam kesesatan يركزون على القسم الثاني المتعلق بالحكام والدول mereka hanya memfokuskan itu dari sisi poin yang kedua yang berkaitan dengan penguasa dan pemerintah. Laisa sa'yan fi talabil amn. Dan bukan untuk berupaya mewujudkan sesuatu yang akan mendatangkan rasa aman itu. Wala hirsan ala tatbiq asy-syari'ah. Dan tidak pula karena semangat untuk menerapkan syariat. Walakin liidhar anna wulatal umur mukhalifin. Akan tetapi mereka yang menampakkan bahawa para penguasa itu mereka adalah orang-orang yang menyelisihi syariat wa ta'bi'atan nufusi biddahum dan menyimpan di dalam jiwa-jiwa mereka sesuatu yang eh, pada hakikatnya ingin melakukan perlawanan dan kontra terhadap penguasa itu wa tahyi'atin nas lil khuruj 'alaihim lalu kemudian melakukan persiapan-persiapan kepada manusia agar kemudian mereka melakukan pemberontakan dan keluar dari ketaatan kepada penguasanya أو على الأقل أن يقف الناس حياديين إذا وجد من يخرج على ولاة أمرهم يعني لا ينصرون ولي أمرهم إذا وجد من يخرج عليه iya atau lebih minimalnya ketika munculnya orang-orang yang melakukan pemberontakan tersebut maka mereka tidak ikut serta untuk melakukan pembelaan kepada penguasanya fatahillu alfitan wa yaji'u alkhawf maka muncullah berbagai macam fitnah dan akan menumbuhkan rasa takut di tengah-tengah mereka. Fadhahiruhu fihi ar-rahmah wa huwa ad-du'a li asbabil aman. Maka secara zahir di sana mengandung rahmat dan kasih sayang yaitu berdoa untuk melakukan sebab-sebab terwujudnya rasa aman. Wa batinuhu fihi al-'adzab wal fitnah bi tahyi'atin nufus laha. Akan tetapi yang terdapat di dalam batin mereka adalah fitnah dan uh, melakukan hal-hal yang akan membangkitkan manusia untuk melakukan fitnah. Wa sa'adzkuru laka umuran dan saya akan menyebutkan kepadamu beberapa poin. Awalan anna al-hukumat nafsaha sa'iyatun wa bijid li tahqiq al-amn. Yang pertama bahwa penguasa itu sendiri mereka telah berupaya untuk senantiasa mewujudkan rasa aman di tengah-tengah rakyatnya. La yujad hakim aw dawla turidul fawda. Tidak akan didapati ada seorang pemimpin negeri yang menghendaki kekacauan dan kerusakan terjadi di dalam negerinya. Illa idza wujida kha'inun min abna'i hadhihi al-jama'at muwazzafun fi ba'di ajhizati ad-dawlah. Kecuali apabila ditemukan orang yang berkhianat yang mana pada hakikatnya mereka adalah para pengikut dari jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut yang dia masuk ke dalam sebahagian dari perangkat pemerintahan itu. وإلا فإن حكام المسلمين ودولهم يبذلون جهودا عظيمة لتحقيق الأمن sebab sesungguhnya para penguasa dari kaum muslimin itu mereka telah mengerahkan segala kemampuan mereka demi untuk mewujudkan rasa aman yang ada di tengah-tengah rakyatnya ويحاربون جماعات التطرف والخوارج والإرهاب حفاظا على الأمن mereka juga memerangi jamaah-jamaah yang bersikap ekstrim demikian pula radikalisme mereka memerangi pemikiran-pemikiran yang ekstrem tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan rasa aman di dalam negerinya. وينفقون الأموال الطائلة على الأجهزة الأمنية وأدوات الأجهزة الأمنية. Dan bahkan mereka mengeluarkan harta yang melimpah untuk melakukan melengkapi peralatan-peralatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan di dalam negerinya tersebut. Idzan hum yas'auna lil-amn wa tahqiqihi wa tatbiqihi صادقون خيرا من هذه الجماعات المعترضة والمنتقدة bila demikian maka kita pun mengetahui bahawa penguasa itu mereka benar-benar berupaya semampu mereka untuk mewujudkan rasa aman dan mereka jujur dalam perbuatan mereka dan itu lebih baik dari apa yang dilakukan oleh jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang mengklaim bahawa mereka hendak mewujudkan rasa aman itu kam huwa al-amn bisababi ولاة الأمر في وسائل التنقل جوا وبرا وبحرا berapa banyak yang kita rasakan dari sebab-sebab munculnya rasa aman yang dilakukan oleh pihak penguasa dan pemerintah baik yang berkaitan dengan uh, transportasi apakah transportasi darat laut demikian pula udara وكم هي إجراءات الأمن الداخلية لحفظ أمن الناس dan berapa pula hal-hal yang dilakukan oleh pihak penguasa untuk menjaga keamanan di dalam sebuah negeri semata-mata untuk memelihara ketentraman dan keamanan tersebut wa kam hiya ijra'atu ulatil amr al-kharijiyah lihifz al-amn dan berapa banyak pula yang dilakukan oleh pihak penguasa yang dilakukan untuk eh, proses-proses uh, yang mereka perbuat untuk mewujudkan rasa aman yang berkaitan dengan politik luar negeri. بالمصالحات والمعاهدات الدولية apakah dengan cara melakukan uh, membuat perjanjian damai dengan negara-negara yang lain والتعاون الأمني مع بلدان المسلمين وغيرهم لمنع تسلل الخوارج والتكفيريين demikian pula saling bekerja sama dan saling bahu membahu dengan negara yang lain untuk mewujudkan rasa aman di dalam negeri tersebut dan mencegah menyusupnya uh, dari kelompok ekstrem, demikian pula kelompok khawarij yang hendak masuk ke dalam negeri itu dan berbuat kerusakan juhudun azima fauq tasawuratika ya akhi maka apa yang dilakukan oleh penguasa itu adalah merupakan upaya yang luar biasa di atas apa yang engkau bayangkan wahai saudaraku annas anha imma ghafilun wa imma mughayyabun min qibal hadhihi aljamaat namun manusia dalam menyikapi berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak penguasa tersebut apakah mereka itu tidak mengetahui perkara itu secara hakiki atau mereka dijauhkan dari perkara dari mengetahui perkara tersebut disebabkan karena ulah kelompok-kelompok tersebut yang hendak menutupi info dan berita itu فلا تتاجر هذه الجماعات والأحزاب بقضية الأمن لتثوير الناس على ولاة أمرهم maka jangan sekali-kali engkau bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut dalam dalam perkara yang dapat menim yang dapat menimbulkan reaksi masyarakat terhadap penguasanya. لأن هذه الجماعات في الحقيقة هي من أسباب الإخلال بالأمن وزعزعته. Sebab jamaah-jamaah tersebut pada hakikatnya termasuk di antara sebab yang akan menghilangkan rasa aman di dalam negeri itu. جاء الشاهي الكرك فإن شاء الله إلى العاشرة مساء maka teh sudah datang jadi insyaallah kita lanjutkan sampai jam 10 malam <coughs> فانتبهوا لهذا الأمر الأول يا إخوتي مهم والله maka perhatikan poin yang pertama ini karena ini merupakan perkara yang penting demi Allah يسافر الواحد منهم من طرف من أقصى البلاد إلى أقصاها seseorang melakukan perjalanan safar dari masyarakat dari satu dari ujung sebuah negeri sampai ke ujung yang satunya وفي إندونيسيا بارك الله بما يعادل ثمان ساعات dan di Indonesia Tairah. untuk lah. melakukan perjalanan dari ujung ke ujung itu bisa uh, mencapai 8 jam dengan perjalanan pesawat aminun ala nafsih dalam keadaan dia merasa aman dalam perjalanannya aminun fi tairatihi au bakhiratihi dan dia pun merasa aman ketika dia naik pesawat atau dia naik kapal aminun ala ahlihi alladhina khallafahum fi mantiqatihi dan dia juga merasa aman terhadap keluarganya yang dia tinggalkan thumma ya'ti yulqi kalima 'anil aman lalu kemudian dia datang dan menyampaikan kalimat-kalimat tentang rasa aman tersebut fa ma yabda yatakallam 'an tatbiq al hudud wa iqamat al syari'ah tathwiran 'ala wulat al umur maka yang pertama kali yang dia sampaikan ketika dia berbicara atau berceramah adalah permasalahan penerapan hukum syariat yang bertujuan untuk mengobarkan emosi masyarakat terhadap penguasanya bahwa mereka tidak menerapkan syariat وهذا يوضحه الأمر الثاني maka ini yang akan semakin memperjelas adalah poin yang kedua وهو أن تطبيق الشرع واجب bahwa menerapkan hukum syariat itu merupakan perkara yang wajib والعقوبات على الذنوب الشر... على الذنوب في الشريعة قسمان dan menerapkan hukuman-hukuman atas perbuatan kesalahan itu terjadi terbagi menjadi dua bagian. Al-qism al-awwal 'uqubatun muqaddaratun muhaddadah. Jenis yang pertama yaitu hukuman-hukuman yang sudah ditentukan kadarnya. Wa hadhihi mithl <coughs> hadd al-qatl. Hukuman ini seperti misalnya hukuman hmm. membunuh. Wa hadd az-zina wal-qadhf wasy-syurb. Demikian pula hukum penerapan bagi seorang pelaku zina dan seorang yang minum khamr wa haddas demikian pula hukuman bagi seorang yang melakukan tindakan pencurian wa haddal hirabah demikian pula hukuman al hirab al hirabah wa hiya ikhafatun nas fil muduni aw fi fi turuqat wa akhdh amwalihim wa ir'abihim wa irhabihim dan demikian pula penerapan hukum had uh, perampokan yaitu menda- menakut-nakuti manusia di jalan-jalan mereka apakah di kota-kota di perkotaan atau di tempat-tempat di mana masyarakat itu berada فهذه العقوبات المقدرة maka ini adalah merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya di dalam syariat سميت في كتب الفقهاء بالحدود di dalam kitab-kitab fikih itu dengan disebutkan dengan istilah al-hudud hukum-hukum had القسم الثاني العقوبات غير المقدرة jenis yang kedua hukuman-hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya وهذه تسمى عند الفقهاء التعزيرات dan itu disebut di kalangan para ahli fiqih dengan sebutan ta'zir وعند أهل السنة وفي عقيدتهم أن الذي يقوم بالحدود والتعزيرات هم ولاة الأمر والدولة. dan dalam pandangan ahli sunnah yang berhak untuk menerapkan hukuman-hukuman tersebut baik hukum had demikian pula hukum ta'zir adalah penguasa فالتعزيرات مرجعها إلى ما يراه ولي الأمر من العقوبة maka hukum-hukum ta'zir yang tidak ada ketentuan kadarnya rujukannya dikembalikan kepada penguasa maka merekalah yang akan menentukan kadarnya كسجن مدة معينة seperti hukuman penjara beberapa lama atau atau hukuman memukul yang jumlahnya ditentukan atau ta'zirin bi fasli syakhs min amalihi atau hukum ta'zir dengan cara mengeluarkan seseorang dari pekerjaannya atau ta'zir bi hirmanihi min at-tarqiyat wal fil manasib atau hukuman ta'zir yang sifatnya seseorang itu dicegah untuk ah. untuk naik ke tingkatan-tingkatan yang berikutnya dalam pekerjaan atau ta'zir bi akhd ba'd malih atau hukuman ta'zir dengan cara mengambil separuh atau sebagian dari hartanya bima yarahu waliyul amri maslahah yang itu menurut pandangan penguasa itu akan menimbulkan kemaslahatan al jani wa yuhaqqiqal amn sehingga si pelaku kejahatan ini pun maka dia menjadi jerah dari melakukan perbuatan itu dan terwujudlah rasa aman. فمن فمن انحراف هذه الجماعات maka termasuk di antara bentuk penyimpangan dari kelompok-kelompok jamaah tersebut allati awsalathu likathiran minal muslimin allati adallat bihi kathiran minal muslimin yang dengannya dia menyesatkan sekian banyak dari kaum muslimin ikhtisar alhukm bisyari'ah faqat fil hudud di mana mereka hanya menjelaskan bahawa hukum-hukum syariat yang diterapkan itu hanya berkaitan dengan hukum-hukum had. Al-hukmu bi al-hudud asy-syar'iyyah al-muqaddarah wajib. Padahal berhukum berdasarkan hukum-hukum syar'i yang sudah ditentukan kadarnya itu juga merupakan perkara yang wajib. Amma at-ta'zirat taqaddam anna marji'aha ila ad-daulah bima tarahu al-maslahah. Adapun hukum ta'zir yang tidak ada ketentuan kadarnya maka dikembalikan kepada penguasa merekalah yang menentukan hukum tersebut apa yang menjadi maslahat bagi rakyatnya. تجد بعض هؤلاء الذين يطالبون بتطبيق الشريعة أو الحدود maka engkau mendapati sebagian kelompok-kelompok tersebut yang mereka menuntut untuk di, di, diadakannya penerapan syariat dan hukum-hukum had fa'aqab idza waqa'a fi mukhalafah fi 'amalihi apabila dia terjatuh dalam uh, penyelisihan di dalam pekerjaannya فعاقبته الدولة تعزيرا بفصله من عمله lalu kemudian penguasa menghukum dia dengan dikeluarkan dia dari pekerjaannya yadhhab yasih maka dia pun berteriak hadza zulm ini adalah kezaliman mana'uni haqqi mereka mencegah aku yaitu penguasa mencegah aku dari apa yang menjadi hak aku ويتكلم على الدوله ويثور عليها يهيج الناس عليها lalu kemudian dia pun membicarakan kejelekan penguasa dan membangkitkan emosi masyarakat terhadap penguasanya walaja ila ma yusammunahu huquqal insan lalu kemudian dia pun berlindung kepada apa yang disebut sebagai hak asasi manusia limadha fararta min tatbiq asy syari'a idza jaa ilaika Lalu mengapa? Limadha fararta min tatbiqish syari'ah idza jaa'a 'alaik? Lalu mengapa engkau justru meninggalkan penerapan hukum syariat apabila ternyata hukum itu akan menjadi penerapan terhadap dirimu sendiri? Li'anna bab at-ta'zirat maftuh li wali al-amr wa ad daulah bima tarahu al-maslahah. Sebab hukum ta'zir itu itu adalah merupakan perkara yang terbuka bagi penguasa, merekalah yang akan menentukan hukum tersebut apa yang menurut mereka itu menimbulkan kemaslahatan. إذن قلنا الأمر الثاني أن إقامة العقوبات المقدرة شرعا هذا واجب على ولي الأمر عند القدرة maka kita kembali kepada poin yang kedua bahawa hukum-hukum di dalam menerapkan hukum syariat yang bersifat hukum had yang telah ditentukan kadarnya ketika terjadi perkara-perkara yang menyelisih syariat ini dikembalikan kepada penguasa yang wajib untuk mereka terapkan apabila mereka mampu menerapkan hal itu. Indal qudrah fasar. Nah. Wa idza kana waliyul amri qadiran ala iqamatil hadd dan apabila penguasa itu memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum had walakin yatarattab ala iqamatihi mafsada a'zam huwa ya'rifuha akan tetapi jika dia menerapkan hukum had tersebut akan menimbulkan mafsadah dan kerusakan yang lebih besar yang diketahui oleh pihak penguasa itu sendiri lam yuqim alaihi had maka dia tidak akan menerapkan hukum had kepada orang yang melanggar itu atau lam yuqim alaihi ta'zir atau lam yuqim alaihi atau dia tidak menegakkan hukum ta'zir kepadanya hadza laysa min indina ini bukan dari diri-diri kita وهذا لم تصدره لنا أجهزة أمنية أو غيرها وهذا لم تصدره إلينا أجهزة أمنية dan bukan diserahkan kepada kita perangkat-perangkat ya keamanan tersebut untuk diserahkan pada kita untuk melakukan penerapan hukum itu. هذا هدي النبي وأصحابه. Namun ini adalah merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. تعلمون الحادثة العظيمة الأليمة likulli muslim hadithatal ifk kalian sudah mengetahui ada sebuah berita ada sebuah kejadian kejadian yang menyedihkan bagi setiap mukmin yaitu berita tentang al ifk hadithatul ifk yaitu berita fitnah wa mi'aisyah radhiyallahu anha yaitu berita dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau melakukan perbuatan mesum bima barra'aha Allah minhu fil Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut di dalam al quran al Karim. Hal Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama al-had 'ala kulli man takallama fil fitnah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegakkan hukum had bagi setiap orang yang terjatuh ikut membicarakan permasalahan fitnah itu? Aqam al-had ala ba'd ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum had terhadap sebahagian para sahabatnya tathiran lahum sebagai bentuk menyucikan dan membersihkan dosa-dosa mereka walam yuqimil had ala abdullah bin ubay bin salul namun Rasulullah tidak menegakkan hukum had kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahwa Rasul munafiqin. Padahal dia adalah tokoh tertingginya dari kaum munafikin. Wahwaladhi qala Allahu fihi waladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun alim. Dan dialah Abdullah bin Ubay ini yang Allah subhanahu wa taala berfirman tentangnya dan yang paling bertanggung jawab akan munculnya dan terjadinya atau tersebarnya fitnah ini maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Lainnya kana rasa fi kaumnya. Sebab dia yaitu Abdullah bin Ubay adalah seorang petinggi di tengah-tengah kaumnya. Wa yaghdab lahu qaumun kuthur. Wa yaghdab min ajlihi qaumun kuthur. Dan banyak dari kaum yang lain itu marah disebabkan karena Abdullah bin Ubay. Fatahsulu mafsadatun a'zam. Sehingga apabila diterapkan kepadanya hukum maka akan menimbulkan kerusakan yang besar falam yuqim alaihi Rasulullah al-had sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum had kepadanya al-hadithah ats-tsaniyah peristiwa yang kedua an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimul ghanaim Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang fayati ra'sun min ru'usil khawarij al-awail alladhina min min dhurriyyatihi al-khawarij atau min eh, naslihi na'am Lalu kemudian datang seorang, fayati rajulun fayatridu ala qismati Rasulillah. Lalu kemudian ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengkritik pembahagian harta rampasan perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasifu qismatahu bi annaha dhulm. Dan dia menyifati pembagian harta rampasan yang dilakukan oleh Nabi adalah merupakan bentuk kezaliman. وَيَقُولُ لَهُ اِعْدِلْ يَا مُحَمَّدْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, bersikap adillah engkau wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak bersikap adil. قَالَ قَدْ هَلَكْتَ أَوْ قَالَ وَيْحِكَ إِلَّمْ أَعْدِلْ أَنَا فَمَنْ يَعْدِلْ Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Celaka kamu. Apabila aku tidak berbuat adil, lalu siapa lagi yang akan bersikap adil?" فقال بعض الصحابة دعني أضرب عنقه يا رسول الله maka sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wahai Rasulullah biarkan aku akan aku penggal lehernya قال لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه maka Nabi sallallahu alaihi wasallam لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya lalu beliau mengatakan jangan sampai manusia membicarakan bahawa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Wahunaka amthila kathira fi sunnah la util biha. Dan di sana banyak sekali permisalan-permisalan yang disebutkan di dalam sunnah namun saya tidak ingin memperpanjangnya. Idzan asyarat al-awwal an yakuna qadiran. Berarti syarat yang pertama dalam penerapan hukum had apabila memiliki kemampuan. Asyarat ats-tsani an yak alla tatarattab mafsada a'zam. Dan syarat yang kedua apabila dalam menerapkan hukum had tersebut tidak menyebabkan timbulnya kerusakan yang lebih besar. فإذا لم يفعل وكان قادرا ولا مفسدة Lalu apabila penguasa itu tidak menerapkan hukum tersebut padahal dia memiliki kemampuan dan juga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar falam yaqum bihadhihi al'uqubat al-muqaddara syar'an lalu dia tidak menegakkan hukum-hukum had tersebut dalam syariat ini bal a'ana 'alal munkar bahkan penguasa tersebut justru memberi support memberi semangat untuk melakukan kemungkaran wa samaha dan membiarkannya wa tarakan nas wa ma yasma'un dan membiarkan manusia dengan apa yang mereka dengarkan ma hukmuhu 'inda ahli sunnah Lalu apa hukumnya penguasa yang seperti ini dalam pandangan Ahlus Sunnah? Muslimun asin apakah dia dikatakan sebagai seorang muslim yang melakukan kemaksiatan ma hukmuhu indal khawarij wal jamaat as-siyasiyah al-islamiyah dan apa pula hukum yang menjadi pandangan kelompok khawarij dan kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang berpolitik itu yukaffirunahu wa yahkumuna biriddatih maka mereka mengkafirkan penguasa tersebut dan menghukumi bahwa penguasa itu telah murtad. Thumma yukaffirun wuzara'ahu wa juyushah. Lalu kemudian mereka pun mengkafirkan menteri-menterinya demikian pula pasukan-pasukan keamanannya. Fasaruhum min a'zami asbabi dhahab al Sehingga mereka menjadi sebab terbesar hilangnya rasa aman di dalam sebuah negeri itu. Wa idha taraka al-'uqubat asy-syar'iyyah al-muqaddarah dan apabila seorang penguasa meninggalkan untuk eh. menerapkan hukum-hukum had yang telah ditentukan kadarnya di dalam syariat faqad yatrukha ila ghairi badal kama taqaddam terkadang seorang penguasa dia meninggalkan hukum tersebut dan tidak ada pengganti dari hukum itu wa qad yatrukha ila badalin wa huwa uqubat yad'aha hu dan boleh jadi juga penguasa ketika meninggalkan untuk menerapkan hukum had tersebut namun dia menggantinya dengan hukum yang dia sendiri membuat hukum itu. Maka perbuatan-perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh rakyatnya tersebut, dia meletakkan hukum-hukum yang hukum tersebut dibuat sendiri oleh pihak penguasa yang tidak disebutkan di dalam syariat. Misalnya, hukum bagi seorang mencuri demikian pula hukuman bagi orang yang minum khamr fayaj'al 'alayhi 'uquba ghayra al-muqaddara syar'an maka penguasa tersebut menerapkan hukum bagi pelakunya yang hukum itu bukan hukum had yang telah ditentukan kadarnya dalam syariat kasijnin aw darb misalnya penguasa itu menerapkan hukum bahwa dia dipenjara atau penerapan hukum bahwa dia dipukul atau yaj'al 'uqubah maliyah atau penguasa menerapkan hukum dia harus membayar denda atau membayar sekian dari hartanya sayakhudha imma li baitil mal lidawlah atau li hisabihi alkhas lalu kemudian penguasa tersebut mengambil pembayaran yang dilakukan oleh orang yang melanggar tersebut apakah hasil dari pembayaran itu dimasukkan ke dalam baitul mal atau dimasukkan ke dalam kantongnya secara khusus حكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مسلم عاصم ظالم maka hukumnya dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah penguasa yang seperti ini dia tetaplah sebagai seorang muslim namun dia bermaksiat dan dia berbuat kezaliman asallaha bitarkil wajib ma'a kudratihi alaih dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena meninggalkan sebuah kewajiban yang dia mampu untuk menerapkannya wa asallaha ta'ala bifi'nil muharram dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan yang diharamkan. Lakinna ma'siyatahu hadha la tukhrijuhu min islam Akan tetapi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh penguasa yang seperti ini itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Wa la tusqit wilayatahu wa hukumatahu. Dan juga tidak menggugurkan status dia sebagai pemimpin dalam sebuah negeri. Wa la tujibu kufrah. Dan hal itu tidak pula menyebabkan dia menjadi kafir. وهذا الذي ذكرته لكم dan ini yang aku sebutkan kepada kalian بأقسامه وأنواعه dengan pembahagian-pembahagiannya فيما يتعلق بالعقوبات وأقسامها tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman-hukuman dan jenis-jenisnya وشروط الحاكم الذي يقيمها أو الشروط لإقامتها atau demikian pula yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam menegakkan hukum tersebut dan apa hukum bagi seorang penguasa ketika menyelisihi hukum-hukum tersebut bahwa dia tetaplah sebagai seorang muslim namun berbuat maksiat maka aku telah berusaha untuk meringkasnya kepada kalian baik dalam fikiran saya demikian pula dalam ucapan penyampaian saya min kitabin azimin li syekhil islam ibn taymiyah yang ringkasan ini berasal dari sebuah kitab yang agung yang ditulis oleh syekhul islam ibn taymiyah ismuhu siyasah asyariyah yang bernama atau berjudul kitab tersebut as-siyasatu syariyah alafahu istijabatan li Talab wali amrih di mana beliau menulis kitab ini untuk memenuhi permintaan dari penguasanya. Talab minhu an yaktubalahu fi hadal amr. Di mana beliau diminta oleh penguasanya untuk menulis penjelasan tentang uh, politik syar'i tersebut. Walayakfakum kaulus sahabati wa ijma'u ahli sunnah dan tidaklah tersamarkan pula oleh kalian perkataan para sahabat yang disertai dengan kesepakatan ahlus sunnah. Fi kaulillahi azza wa jalla tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Annahu kufrun duna kufur. Yang dimaksud kekafiran di dalam ayat ini adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa fi riwayatin Ali bin Abbas kufrun la yanqulu 'anil millah. Dan di dalam satu riwayat Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan yang dimaksud kekafiran di sini adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi Kitab al-Iman. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Kitabul Iman. طيب وبقول ابن عباس وتلاميذه kata Syekhul Islam berdasarkan ucapan Ibnu Abbas dan murid-muridnya ini qala Ahmad wa Ishaq wa ammat ahli sunnah berkata Imam Ahmad demikian pula Ishaq dan secara umum daripada imam-imam ahlus sunnah wa hadhihi al jama'at al siyasiyah al kharijiyah la tarda bi hadha adapun kelompok-kelompok yang berpolitik dari kelompok-kelompok yang berpaham khawarij tersebut mereka tidak rida dengan penafsiran para sahabat ini. Walihada minhum man yarud tafsir Ibn Abbas wa talamidhi. Oleh karena itu di antara mereka ada yang menolak penafsiran Ibn Abbas dan penafsiran dari murid-muridnya ini. Bal minhum man yata'an fi qawli Ibn Abbas hadha wa yaqul hadhihi safsata. Bahkan di antara mereka hmm. Bahkan di antara mereka ada yang menolak penafsiran yang di, diucapkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tentang ayat ini dan dia mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang ngawur. Fayuridu hadzal khariji an yakuna an yad'i annahu a'lam bil Qur'an min ibnu Abbas alladhi da'a lahu Rasulullah Allahumma 'allimhu at-ta'wil. Maka orang yang berpaham khawarij ini seakan-akan dia hendak mengatakan bahwa dia lebih berilmu tentang isi Al-Qur'an dan tentang penafsiran Al-Qur'an dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kepada Ibnu Abbas ya Allah ajarkan kepada dia takwil yaitu tafsir Al-Quran fahdharu waffaqakumullah maka berhati-hati kalian semoga Allah memberi taufik kepada kalian. Kita mendengarkan azan terlebih dahulu lalu kita melanjutkannya. إذن فتقصير الحاكم أو الدولة في هذا ذنب وكبيرة بالشروط المتقدمة. Maka seorang pemimpin dan penguasa negeri ketika mereka menelantarkan hukum-hukum tersebut yaitu penerapan hukum-hukum had merupakan perbuatan dosa besar la yaslubhu haqqahu syar'i namun hal itu tidaklah menghilangkan dari penguasa tersebut apa yang menjadi haknya yang syar'i sebagai seorang pemimpin wala yusqitu bai'atah dan tidak pula menyebabkan batalnya bai'at kepadanya wala yamna' min ta'atihi fi ghairi ma'siyatillah bil ma'ruf dan itu tidaklah mencegah untuk senantiasa taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala namun dalam perkara ma'ruf wala yamna' min alwuquf ma'ahu dhidd man kharaju aw yakhrujun aw yathuruna alayh dan hal itu tidaklah mencegah bagi seseorang untuk tetap bersama dengan penguasanya hmm. di dalam melakukan perlawanan kepada orang-orang yang melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada penguasa tersebut. Li'annahu muslimun 'asin. Karena dia tetaplah seorang pemimpin yang muslim namun berbuat maksiat. Hadzal ladzi dallat 'alaihi sunnah maka inilah yang dikuatkan di dalam sunnah. Wa 'alaihi sahabah dan yang menjadi sikap para sahabat. wa amila bihi al-a'imma wa dhakaruhu fi aqaidihim wa kutub tafsirihim dan ini pula yang diamalkan oleh para imam dan mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab akidah mereka demikian pula dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika menafsirkan Al-Quranul Karim لا فرق بين أن يترك هذه العقوبات إلى غير بدل أو أن يأتي ببعض البدائل لها dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah ketika penguasa itu meninggalkan untuk menerapkan hukum syar'i tersebut tanpa ada pengganti yang lain atau dia tidak menerapkan hukum syar'i tersebut lalu menggantinya dengan hukum-hukum yang berasal dari dirinya sendiri dan apa yang menjadi buatannya وبالمناسبة أيضا هؤلاء كما أكثر من الكلام عن سبب الأمن من جهة الدولة dan di sini juga kami ingin menyebutkan bahawa mereka-mereka ini orang-orang yang berpaham khawarij tersebut hasarul kalam ay eh, khawarijul jamaat Islam hasarul kalam fil hukm bima anzal Allah ala ad-duwal faqat mereka-mereka dari kelompok khawarij ini mereka hanya membahas tentang permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah hanya diarahkan kepada penguasa-penguasa negeri itu saja. Wal hukmu bima anzalallah wajibun 'ala jami Padahal menerapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Nahnu jami'an yajib 'alaina an nahkum bima anzalallah fi 'aqaidina wa 'ibadatina wa akhlaqina. Maka kita seluruhnya sebagai kaum muslimin merupakan kewajiban kita untuk berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam perkara akidah demikian pula dalam urusan ibadah atau dalam perkara muamalah فتجد أكثر الذين يطالبون الحكومات بالحكم بما أنزل الله هم لا يحكمون بما أنزل الله maka engkau mendapati mereka-mereka yang menuntut para penguasa itu agar mereka berhukum berdasarkan hukum Allah mereka sendiri tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu la fi aqaidihim wala fi ibadatihim baik dalam urusan akidah mereka demikian pula dalam urusan ibadah yang mereka lakukan bal hatta fi insya' wa iqamat jama'atihim law hakamu bima anzal Allah lawajaba 'alaihim an yatrukuha wa yalzamu jama'at muslimin bahkan dalam hal membuat kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah itu sendiri mereka tidak berhukum berdasarkan hukum Allah. Kalau seandainya mereka berhukum berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan meninggalkan jamaah dan kelompok-kelompok tersebut lalu kemudian mereka bergabung dengan jamaah kaum muslimin di bawah pemerintahan dari pemimpin dan penguasa negeri itu. Wahum fi tarkil bai'ah maka mereka dalam meninggalkan bayat. والإنكار العلني على ولاة الأمر dan melakukan pengingkaran secara terang-terangan terhadap penguasa والخروج على ولاة الأمر dan meninggalkan ke ke ketaatan terhadap penguasanya والمنازعة لهم في اختصاصهم dan melakukan intervensi terhadap penguasa dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan penguasa itu haula hum fi kulli hadhihi hakamu bighairi ma anzalallah wa lam yahtakimu ila ma anzalallah maka dalam poin-poin ini mereka sendiri telah berhukum berdasarkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menerapkan hukum Allah azza wa jalla nahnu umirna an yakuna ma'buduna wahid wa huwa Allah kita diperintahkan untuk menjadikan sesembahan kita hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna matbu'una alladhi nad'u an-nasa liittiba'i wahid wa huwa Rasulullah. Dan menjadikan orang yang satu-satunya diikuti dari umat ini hanyalah satu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna tariquna ila dhalika wahidun wa huwa as-sirat al-mustaqim wa huwa as-sunnah. Dan menjadikan jalan kita menuju kepada hal tersebut hanyalah satu yaitu jalan yang lurus as-siratul mustaqim yaitu jalan di atas sunnah wa an yakuna qa'idana wa wali amrina wahid wa huwa wali amril bilad wa hakim al bilad dan untuk menjadikan pemimpin kita di sebuah negeri itu hanya satu yaitu dia yang bertugas sebagai pemerintah dan pemimpin dalam sebuah negara itu. Wa hakama Allah bi an nakuna jama'a wahidah la jama'at. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum bagi kita sekalian agar kemudian kita hanya memiliki satu jamaah, tidak berbilang jamaah-jamaah itu. Fa hal haula hakamu bima anzar Allah fi hadhihi al-umur al khamsa Maka apakah mereka menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam lima perkara ini? Fastaiqidhu ayyuhal muslimun. Maka hendaknya kalian sadar wahai kaum muslimin. La yasta'milkum haula hataban li fitanihim. Jangan sampai mereka-mereka menggunakan kalian sebagai kayu bakar untuk menumbuhkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wala sulaman wa darajan yasiluna ala riqabikum wa dima'ikum ila al-hukm. Dan jangan pula mereka menjadikan kalian sebagai batu loncatan agar kemudian mereka mampu untuk melakukan dan menimbulkan fitnah terhadap penguasanya. Fatadhillu fi dinikum wa takhsaru fi dunyakum. Sehingga kalian menjadi sesat di dalam agama kalian dan kalian akan merugi pula dalam kehidupan dunia kalian. Idzan fala nakhtasir asbab al-amn faqat bi tatbiq al-hudud al-muqaddarah. Bila demikian, jangan kita hanya menjadikan sebab munculnya rasa aman di dalam negeri itu hanya dengan menerapkan hukum-hukum had tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam yaqul al-mu'min man aminahu an-nas 'ala dima'ihim wa amwalihim. Ma qala al-hakim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau sendiri mengatakan seorang mukmin adalah seorang yang manusia yang lain itu merasa aman dari darah-darah mereka demikian pula harta-harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahawa penguasa itulah yang menjadi uh, rasa aman yang menumbuhkan rasa aman. Al-jar mas'ulun an amni jarihi an yanama murtahan aminan. Seorang tetangga dia bertanggung jawab terhadap keamanan tetangganya agar kemudian tetangganya tersebut bisa tidur dengan tenang dan tentram. Sawa'an hakamakal hakim aw lam yahkumak apakah sama saja dalam hal ini apakah uh, pemimpin tersebut menetapkan hukum atau tidak انظر حكم رسول الله عليك إذا كنت مصدر خوف لجارك maka hendaknya engkau unzur حكم رسول الله عليك maka perhatikanlah apa yang menjadi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirimu sendiri apabila engkau menjadi sumber munculnya rasa takut dari tetanggamu Qala wallahi la yu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Salasan. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Qalu khaba wa khasir. Man huwa ya Rasulullah? Maka para sahabat mengatakan, sungguh merugi orang itu siapakah dia ya wahai Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya limadha nansa alwajib alaina nahnu fi tahqiq alamn mengapa kita melupakan apa yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mewujudkan rasa aman itu. Wananshagil bima yajib ala ghairina min al-hukam. Lalu kemudian kita menyibukkan diri kepada penguasa tentang apa yang menjadi kewajiban mereka dalam mewujudkan rasa aman. Wabi tariqa munharifah atat biha hadhihi al-jama'at at-takfiriyah. Lalu kemudian kelompok-kelompok jamaah yang gemar mengkafirkan tersebut mereka melakukan cara-cara yang menyimpang dari kebenaran. Ya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Pelihara, jagalah diri kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Nabda bil asbab min jihatina nahnu Maka kita memulai untuk mewujudkan sebab-sebab keamanan tersebut dari diri kita sendiri. Bitahqiqit tauhid dengan cara mewujudkan tauhid wa tahqiqil iman demikian pula mewujudkan keimanan wa ada'il wajibat dan menunaikan amalan-amalan yang diwajibkan. Meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Min as dari mencuri, adiyat al-jar atau menyakiti tetangga. Dan yang lainnya dari berbagai perkara. Wa termasuk di antara kewajiban kita sendiri yang ini merupakan sebab terwujudnya rasa aman agar kemudian kita menaati penguasa kita dan komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan hendaknya kita bekerjasama dengan pemerintah kita dalam hal mewujudkan menjaga dan memelihara keamanan tersebut as'alullah an yajzi 'anna dawlal islam wa wulat amr al muslimin khairal jazaa aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jall senantiasa membalas kebaikan negeri-negeri Islam dan demikian pula penguasa-penguasa mereka dengan sebaik-baik balasan wa as'alullah an yu'inahum wa an yuqawwiyahum ala mahammihim dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa membantu mereka dan senantiasa menolong mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Wa as'alullah an yaj'alahum wa yaftah lahum asbab alkhair li syu'ubihim wa mujtama'atihim. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan para penguasa tersebut menjadi sebab-sebab membuka pintu-pintu kebaikan untuk kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Wa an yasudda bihim abwab asyarr wal fitnah 'anil muslimin. Dan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu kejahatan melalui para penguasa tersebut sehingga tidak menimpa kaum muslimin. Wa an yu'zim ajrahum ala hifdhihim amn al-muslimin wa istiqrarihim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada mereka dari apa yang telah mereka lakukan untuk senantiasa menjaga keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzu min hali ahli al-juhud wal kufran lin ni'am. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu. فَلْنُؤَدِّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا Maka hendaknya kita menunaikan hak-hak tersebut kepada orang-orang yang berhak memiliki hak itu. فَإِذَا أَدَّى كُلُّ مِنَّ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ Maka apabila setiap dari kita telah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menunaikan hak tersebut. قَلَّتَ الْخُصُومَاتَ أَوْ اِنْتَهَتْ Maka akan meminimalisir berbagai macam perseteruan dan pertengkaran perselisihan yang terjadi atau bahkan hal itu menjadi selesai dan tidak ada lagi dan akan muncul rasa aman dan ketenteraman. on it.